Yo, ey, na na na. Yo, ey, sí que, Hey, mm. guacha. Este es Quinto, mami. Te seguimos en el trap, mientras comienza a tirar. Mientras me chupan las bolas los de mala energía. Ah a los que les arderá. Todos zombies mentirosos que ni pelan la mitad ah. de lo que se le llama Me siento fenomenal. Componiendo mente mientras ignoro mensajes y me sale lo potente para darle a tu novia. Como quiero yo lo muevo, como quiero me lo escribo. Al final aquí no mi vida, da lo mismo según ah. Nunca seré diferente, yo aquí sigo siendo el mismo. No me junto con tu amigo, no me junto con Morrillo. Que quiere hacerme la vida, es imposible y dañicos. A mí me dicen padrote y a ti te dice papito. Porque saben que Alejandro es la verga y exquisito. Porque saben que la pose me gusta más de ladito. Yo sí puedo, ah. yo sí quiero. Me la paso por los huevos. Tu puñetas, me respetas porque soy la ah. mera verga. Ah. Ahora dime, ¿qué más haces? Me criticas y ni sabes que a tu nena ah. yo le hablo. mandan Manda nudes por mensaje. Son las 12 ¿Mm? y me entiende. Me dice que vales verga que ni sirves pa' sirviente. nada ni de loco. Si tú mismo sabes que tú vales poco. Me tiras por mensaje, me tiras con tu amigo porque sabes que solo no vale ni un pepino. Sabe que yo rico con tener mi propio estilo que la entono muy a gusto sin el Ay, me tocó de bajada, yo por eso voy y te lo digo en la cara. A mí no me digas que venís a ser mi amigo, los vatos de tu clase no combinan conmigo, no. Te lo digo, pa' que veas con quién te metes y me joyas advertido. Guárdame pa' que veas lo que es bueno y lo que es fino, y no tus mamaditas de creerte mejor niño. Ay, papá, que aquí no puedo parar, si antes no paraba solo, mírame cómo me vas. Y tú que ya ni puedes ni suspirar, si cuando me veas en grande sabrás lo que yo rifar. Sí, sí, dame, dame como dos Porque sabes que tu vieja ya me va aquí como Dios Y lo que digo, lo digo en verdad Es lo que sale del alma cuando tengo para dar Ay papi, que dime que hago lo que ves Y me dices que quieres que te perdone Me quieres dar la mano y estrecharla <laughs> ya No se podrá porque eres tan ah, hipócrita Yo hago loca a mí me plazca vato Así que no me hables, no te voy a hacer caso Salte de mi juego que no te he invitado Te muestro la puerta, va, va, mi gato. Yo sí que si puedo, ya no soy novato. Ahora soy mi jefe y me la rifo diario. Ah. Agradezco a gente que me ha apoyado. Siempre para adelante, quinto pa' palar. Yo sí puedo, ah. yo sí quiero. Me la paso por los huevos. Tu puñetas, ah. me respetas porque soy la mera verga. Ahora dime, ¿qué más haces? Me criticas y ni sabes. Catunena, yo les hablo, Manda nudes por mensaje, soy de Valles, pa' todo el mundo, la joyita, del futuro, dame cheve, como un churro, brindo esto, calla puto, soy de Valles, pa' todo el mundo, la joyita, del futuro, dame cheve, como un churro, brindo esto, calla puto. Eh. House track, mami. Yo, como siempre. Ah. Así que, ah.